på Backamo nu exerat jag har Tralla 240 dagar, tralla var jag en kronans kar Tralla där fick vi sälja sluringe och efter var det dag Tralla men fick ej lille nöbben ta tralla Löjtnanter och kaptener rekommendera oss där Trala Bohus bevärings här Trala med packing och gevär Trala där fick vi göra höger och så vänster om Trala och vi sköt nägg och aldrig i bom Tralala Tjo, upp och backa mo, vi exera och vi marschera Vi dansa och vi spasera till Grinneröds sjö du dejliga mö Där ut i måneglansen Vi vila och sätter dansen En köss upp och lädda munnen Mina vänner, med på den Tjo vad han slog på trumma musik Korpral Blom Tralabom, bom Tralabom, bom Trala, aldrig så kan jag glömma Korpral Kampelin Trala, i frodig, fet Och fin, tralala Fan junkra tjocka feta De tutade bom Ta ta hör på kornetter Ta ta ta hör på klarinetter Ti att ha Hör på basuner, valthorn och trummor tra bom Trara valsa med dig min vän går bra tra-la-la! Tjo på Backamo vi exera och vi marschera Vi dansa och vi spasera till Grinneruds sjö du dejliga möder ut i måneglansen Vi vila och sätter dansen en kyss på lätta munnen Mina vänner med på den Kalle med lilla sjåsen, masthuggsvals tar Trallå, muppan i mun han har Trallå, fjällan är fin och rar Trallå, Kalle han kröker rugg och krumbuktar sig bra Trallå, fjällan från Göteborg blir glad Trallå Böxorna var för korta, mi kappa för lång Tralla grötrocken var för trång Tralla Judas ska dock min sång Tralla prisa jag väl visa Beväringa glad Tralla leve för Backabo Och Sverige hurra Tjo upp och backa vi exera och vi marschera, vi dansa och vi spacera till Grinneruds sjö, du dejliga möder ut i måneglansen. Vi vila och sätter dansen, en tjofs på lilla munnen, mina vänner med på den. Tra-ra-ra-ra-ra. tra la la